Clara Vick Schumann estis germana virtuosa pianisto cae componistino nascita en Leipzig. Sia ege patroi estis la pianistoi cae pianinstruistoi Marianne cae Friedrich Vick. Si estis educita de la rigora patro, quiu successe presentis sin kiel mir infano ec de la decunua iaragio in ciui grand urboi de Europo. Ciam si estis decvar iaragia, si premieris siam propram piano concertum el la minora cun orchestro directita fare de Mendelssohn. Iesia dec hoc iaragio, si farigis uno la cefai virtuosoi de Europo. Anonima recensisto raportis, en siei i manoi, la plei ordinara traireio, la plei rutina motivo, alprenas specialan signifon, coloron cium povas doni nur tiu cun la plei autenta arto. Ciel parto de la amplexa musica educado de sia patro, Clara Vic lernis componi cae de infanagio gis mes agio, si havis bonan productadon. Clara scribis, Componado donas al mi grandan plesuron. Estas nenio quiu superas la gioion de creado. Si rencontis Robert Schumann iela agio de dec unu quiam li venis pur studi cun schia patro en 1830. Dec iaroin poste, Clara cae Robert gae et sigis super la forta rifuso de Vic cae la permesso de la tribunalo antau quiu la paro presentis demandon. Dum la frua iaroi de schia gae et sigio, ili verkis kai publikigis komunan komponajon prin tempo de amo en dek du kantoi Clara successis componi kai kai pian pezoin lidoin kai corus vergoin Si ai chambra i vergoi includis pian triopon en sol minoro opus de xep kai tri romanzoin por violono cae piano opus dudec du, inspirita de la nascistago de sia etzo. Si productis unu gis hoc componajoin ciun jaron de la agio de tec unu gis ciam sia productado cesis en 1848. Tamen, quin jaron poste, ciam la familio translocigis al Dusseldorfo, si igis signife pli productiva, componante plura in in vergoin, inclusive sia opus dudec, variagioin pritemo de Robert Schumann, cae ses cantoin opus dudec Tiu i vergoi estis publicigitai jaron poste. Sed la chargio de familiae devoi, cun la crescanta nombro da ge filoi, la paro havis hoc, reductis sian capablon quiel creinto. Si estis la chef subtenanto de la familia. Si devis gaini monon instruante cae presentante concerturneoin tra Europo, Clara estis internazie fama pianisto, dum Robert estis apena conata kiel componisto. La presentado de Clara ciam includis vercoin de Robert, cae tio famigis lin internazie. Char Robert besonis tranquilon por componi, Clara devis reducti sian practicon. Robert esprimi ian zorgon. La verco de Clara montras teneran cae musican el trovemon kiel neniam antaue. Sed havi infanoin cae edzon ne iras man en mano cun componado. Ciom da profundai ideoi perdigas. Clara frustrita scribis. Mi iam pensis che mi possedas creivan talenton, sed mi resignis prici tiu ideo. Virino ne devus desiri componi. Se neniu povis, kial mi povus? Clara Schumann pian ludis sian vercon tri romansoi por violono cae piano, opus dudec du, de la violonista Joseph Joachim, Antau la Georgo Laquina de Hanovro, kiu estis tutti extasa audinte ilin. recensisto de la nova berlina Musicazeto, Laudis ilin declarante tripet soy el montras individuan caracteron. sincere creitan cae scribitan de delicata cae charma mano. Stephen Petit por The Times scribis, charma cae cortuja, onibedauras cae la carriero de Clara el componistino igis dependa de tiu de schia edzo. La plei granda parto de la musico de Clara Schumann neniam est ludita fare de iu ain alia, ca estis plei parte forgesita gis revivigio de intereso en la 1970-ca iaroi. Hodiau, sciai componajoi estas pli cae pli presentitai cae registritai. Clara Schumann, estis uno la plei gravai pianistui pianisto i de la decna guayarcento. Estis conservita i plio mil concert programoi de xiei presentadoi en Europa dum quindec oc iaroi. Componado estis nur mal parto de xiei rimarquinda arta vivo, la sante anni nur dudet tri publicigita in vergoin. gi estas la chefa manero kiel la hodiaŭa publiko pobas esplori ŝian riĉan heredaĵon.